Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը Կիպրոսի գործընկերոջն է ներկայացրել Արցախա-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Արի ծրագրով Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանների բնակիչներին տրամադրվել է 33 անասնավարկ։ Հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում սանիտարահիգենիկ վիճակի բարելավման նողությամբ։ Մոսկվայի փոթորիկի հետևանքով մահացածների եւ տուժածների մեջ հայեր չկան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հունիսի սկզբին կայցելեն Երևան ու Ստեփանակերտ։ Այս մասին այսօր ԵՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զայների հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրա խոսքով այցը կկայանա շուրջ 10 օր անց։ Միջնորդները կլինեն Երևանում, իսկ հետո մտադիր են մեկնել Ստեփանակերտ։ Հայաստանը միշտ կողմ է եղել Ադրբեջանի հետ թե արտգործնախարարների թե նախագահների մակարդակով հանդիպմանը։ Անդրադառնալով վերջերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարը նշել է, որ միջազգային հանրությունն ու երանախագահները բազմիցս հնչեցրել են, որ խնդիրը պետք է լուծվի հայտնի երեք սկզբունքների հիման վրա, որոնք մենք ամբողջություն են Դրանք են ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ինքնորոշման իրավունք եւ տարածքային ամբողջականություն, ինչպես նաեւ այն տարերը, որոնք երանախագահող երկրների նախագահների կողմից առաջարկված հայտնի 5 հայտարարությունների մեջ են։ Մայիսի 29-ի առավոտյան Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը այցելել է Կիպրոսի հանրապետության պաշտպանության նախարարություն, որտեղ դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո կայացել է Վիգեն Սարգսյանի հանդիպումը Կիպրացի պաշտոնակցի Խրիստոֆորոս Ֆոկայի դեսի հետ։ Առանձնազրույցից հետո հայկի պրական բանակցությունները շարունակվել են on-line-ված գազմով պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Քննարկվել է պաշտպանական ոլորտում երկու բարեկամ երկրների համագործակցությունը ակտիվացնելու հետ կապված խնդիրների լայն շրջանակ։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը անդրադարձել են նաև Արցախյան հակամարտության կարգավորմանը։ Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, Կիպրոսի պաշտպանության նախարարը ողջունել է խնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու Հայաստանի պատրաստակամությունը, չնայած ադրբեջանական կողմի բարբերական սադրանքներին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախ Roots Investment-ի Արի ծրագրով ընթացիկ տարում Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանների բնակիչներին տրամադրվել է 33 անասնավարկ։ Այս մասին ասել է Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աշոտ Բախշյանը եւ հավելել, որ ծրագրի համար հատկացվել է ավելի քան 41 միլիոն դրամ։ Խոսելով Վերոնիշալ վարկերի պայմանների մասին Բախշյանը նշել է, որ այն քաղաքացիներին է տրամադրվում մինչև 5 տարի մարման ժամկետով եւ տարեկան 6% տոկոսադրույքով։ Բացի խոշոր եւ մանր անասունների գնումից, արի ծրագրով նույն պայմաններով վարկեր են տրամադրվում նաեւ մեղվա ընտանիքների ձեռքբերման համար։ Սիրիայից Քաշաթաղի շրջան տեղափոխված ընտանիքների թիվը հասնում է 30-ի։ Նրանք հիմնականում հաստատվել են շրջանի հարավային թևում։ Պատմում է Բելլա Լալայանը։ Արցախը որպես մշտական բնակավայր ընտրելու սիրիահայերի որոշումը անմիջապես կապ ունի Սիրիայում ավելի քան 6 տարի առաջ սկիզբը առած քաղաքացիական պատերազմի հետ։ Ոմանք ժամանակին են հասկացել, որ հայրենիքից ապահով տեղ չկա, ոմանք էլ Արցախ են հասել միայն վտանգից մազապուրծ լինելուց հետո։ Բժիշկ Հայկ Խաչատրյանը վերջիններից, ինչպես ինքն է պատմում, իրեն իսլամական պետության զինյալները, իգիլականները գերեվարել են Սիրիայի Ղամիշլի քաղաքի հարակից տարածքից ու ստիպել կրոնափոխ լինել։ Ասում են, որ հրաժարվել է եւ թե ինչպես է կարողացել փրկվել գերությունից ու նաև գլխատվելուց, աստծուն է հայտնի, հավելում է Սիրիահայ բժիշկը։ Կարևորն այն է, որ այս միջադեպը ստիպել է բժշկին հապշտապ Հայաստան տեղափոխվելու որոշում կայացնել։ Հայաստանում էլ երկար դադար չի առել։ Այնտեղից հասել է Քաշաթաղի շրջան Իշխանաձոր։ Իշխանաձորի հիվանդանոցում միացավ բուժ աշխատողների կոլեկտիվին ու իր խոսքով վերջապես իր կյանքը ճշմարիտ իմաստ է ստացել։ Հայրենիքում ամեն ինչ ուրիշ է, կյանքն ուրիշ գույներ ունի, հողը այլ բույր ունի։ Նույնիսկ մահն այստեղ իմաստ ունի, ասում է հայրենադարձ հայը։ Ասիգա լրիվ ուրիշ հարց է։ Հոն եթե սպանվար, ինչի համար։ Այսինքն դու բادرազմի մեջ ես, եթե զինվոր լաս բادرազմի մեջ զենքը վերցուցած սպանվիս ոչինչ։ Բայց հանգած փողոց կարելի կարելի սպանվիս։ Բայց հոսք ու հայրենիքն եւ նրա ազատության համար զոհվելը անիմաստ չի կարող լինել, ասում է Հայկը։ Հայկի ընտանիքը 10-րդն է Իշխանաձորում իրենից առաջ այստեղ տեղափոխված եղբայրներ Վահեն ու Հովակիմը նույն պատճառով են հասել Արցախ։ Ամեն քայլափոխի ահաբեկիչներ էին, արդեն անհնար էր այնտեղ ապրելը, ասում է Հովակիմը։ Jampanga kalese, gamno spes geceres kana iskobe otot gabaiti. Memna moru kaboneru kangu morten kulo tanagi vrat switch kanen. Şey, Nang şey, panegla ku jampanga kana kana isek pairchiga, pernes dareren. Megan kama kedes tas televizyonen getirengo mortengo. Իշխանաձորում հայրենադարձ ընտանիքների թիվը 10 է, 6 ընտանիք եկել է Սիրիայից, 4-ը Լիբանանից։ Հիմնավորվել են պետությունից տուն ստացել, տնտեսություն ստեղծել։ Զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքով, հիմնականում բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ։ Մթերքի իրացումից ստացված եկամուտն էլ բավարար է համարում 4 երեխաների հայր Վահեն։ Պամիդոր, բիբար, բանջան, քսմերուս։ Ստեփան այդանում են։ Ահ, ոչինչ լավ է։ Հնարավորությունների շատ ու քիչը կապ չունի, պետք է աշխատել, եղածը կրկնապատկել, ասում են իրենց աշխատասիրությամբ արդեն շրջանում հայտնի Սիրիահայ եղբայրները։ Միանիշտա ժողովուրդի պիտի աշխատի, կամ մատկա աշխատի, կամ մատկա բարգի։ Վայն ադոբեցին է գուննա, է բարդեզն է։ Իրգունուց ասին դա բարդեզեն գուկագոր։ Ես ադանգել, կսիրենք, բաբաս պողորմազի երկու ամիս առաջ մերավ, 89 դարեգան, մոտորը կաշխացիներ, հասրապի շալոնքան է բարդեզ գիշնա։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստան համահայկականի հիմնադրամի նոր նախագծերի շրջանակում մոտապագայում Արցախի հանրապետության մի քանի գյուղեր ջրամատակարարմամբ կապահովվեն։ Այս մասին ասել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Տորոնտոյի Կանադա մասնաճյուղի ղեկավար Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Նրա խոսքով 2017-2018 թվականներին նախագծին մասնակցելու համար ընտրված գյուղերում փոսեր կփորվեն, որ เป զի հատուկ սարքավորումների եւ արտեզյան ջրհորների գործարկմամբ հնարավոր դառնա օգտագործել ջրի ստորգետնյա աղբյուրները։ Այդ ամենը կֆինանսավորվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից։ Մկրտիչ Մկրտչյանը նշել է, որ Արցախում քիչ չեն ջրամատակարարման կարիք ունեցող գյուղերը, նման գյուղերը քիչ չեն նաև Հայաստանում, եւ եթե հաջողվի այդ նախագծերը ֆինանսավորող դոնորներ գտնել, մի շարք հայկական գյուղեր եւս հնարավոր կլինի ջրամատակարարմամբ ապահովել։ 2016 թվականը Արցախ փոստը եզրափակել է առանց պարտքերի, ճանենալով հարկային եւ վարկային չկատարած պարտավորություններ։ Երեք ընկերության գործադիր տնօրեն Գարի Գրիգորյանը հանդես եկել կատարած աշխատանքների մասին տարեկան հաշվետվությամբ։ Նրա խոսքով Արցախ փոստը 2016 թվականի հասույթը հասցրել է 329 միլիոն 11 հազար դրամի։ Հասույթի հիմնական աղբյուրը թոշակների, նպաստների եւ սոցիալական այլ հատուցումների վճարումներից ստացված գումարն է։ Գարի Գրիգորյանը նշել է, որ տարեստարի աճում է ավանդական փոստային ծառայություններից օգտվողների թիվը, բնականաբար նաև մեր հանրապետությունից արտերկիր առաքվող եւ ստացվող փոստային առաքանու նամակների եւ ծանրոցների ծավալները։ Արցախցիները անմասն չեն նաև էլեկտրոնային առևտրից։ Շուշիում վերջին տարիներին իրականացված աշխատանքների արդյունքում փոխվել է թե քաղաքի արտաքին տեսքը, թե բնակիչների կյանքի որակը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Վերջին 10 տարին վարչակազմում առանձնացնում են որպես Շուշին վերականգնելու ակտիվ աշխատանքների տարիներ, որի արդյունքում Շուշին գրավիչ է դառնում շատերի համար, բնակվելու, գործ հիմնադրելու կամ պարզապես զբոսնելու համար։ Բարեկարգված փողոցներ, փողոցային լուսավորություն, կանաչապատում, մշտական ջուր, կոմունալ ենթակառուցվածքներ, թանգարաններ, թատրոններ, մշակույթի վերանորոգված տուն, տեխնոլոգիական համալսարան, արհեստագործական ուսումնարան, սրանք վերջին տարիների ձեռքբերումների ոչ լրիվ ցանկն է։ Վարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Կասյանն ասում է, որ Շուշիում կյանքի որակի փոփոխությունը ամենից առաջ կարելի է նկատել մարդկանց դեմքերին ու աչքերում։ Երբ որ ինքս ինձ համեմատություններ եմ անում, ասենք թա շուշեցիներին այս 10-15 տարի առաջ եւ ներկա շանակիչների հետ ահրելի տարբերություն կա որ Շուշիում եմ մնում, ինձ համար այնքան նկատելի չի։ Բայց ասենք թե մարդը մի 2 կամ 3 կամ 6 ամիս, մի տարի երբ որ Շուշիից բացակայում է, նորից գալիս իրենց համար շատ ակնհայտ է փոփոխությունը։ Հայոցի բրթակաղակի վերականգնողական աշխատանքների մի մասը իրականացվել է աշխարհասփյուր հայության ջանքերով համահայկական հիմնադրամի խողովակներով, իսկ աշխատանքների հիմնական մասը կատարվել է պետական բյուջեի հաշվին։ Զգալի աջակցություն են ցուցաբերել նաև առանձին անհատներ, բարերարներ։ Բրթակաղակը ոտքի կանգնելու նպատակը կարելի ասել իրականացվել է փուլ առ փուլ։ Ազատագրումից հետո 92 թվականից մինչև 94 թվականը իհարկե այգին աշխատանքներ մաքրման հիմնականում սկսվեց մեր կառավարության կողմից։ Հետո կամաց կամաց սկսեցին վերակառուցվել, բարեկարգվել քաղաքը եւ այս վերջին 8-9 տարիների ընթացքում ահռելի փոփոխություն է կատարվել Շուշիում։ Գրեթե 2 միլիարդ դրամի շնարարություն է կատարվել միայն վերջին ժամանակները, բացի դրանից նախորդ տարի հիմնադրված տեխնոլոգիական համալսարանը Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանն է պաստեց, որ քաղաքը երիտասարդանա։ Ուսանողները այնքան են շատացել, որ նորակառույց 70 տեղանոց հանրակացարանը արդեն չի բավարարում, ասում է վարչակազմի ղեկավարը։ Արդեն հանրակացարանի խնդրեմ ունենք, բայց այդ հանրակացարանները խնդրեմ երև այս տարի կլուծվի, որովհետև մոտ 250-260 ուսանողի համար հանրակացարանի պայմաններ են ստեղծում։ Իր բաղնիկով, ճաշարանով, սպասարկման բոլոր հարմարություններով երևի սեպտեմբերի 1-ին շահագործման կազմի ըստ ինձ, եթե չհասցնենք եկող տարին 100%։ Վարչակազմի ղեկավարը մեզ ձեռքբերում է համարում մշակույթի նոր տունը, որը յուրովի կնպաստի մեր քաղաքում կյանքի աշխուժացմանը ժամանակակից պայմաններին համապատասխան ժամանակակից տեխնիկայով ապահովված մշակույթի տուն։ Վլադիկասյանը ամենից զատ նաև ուրախությամբ է խոսում բարոյահոգեբանական մտնոլորտի փոփոխության մասին, ինչին նպաստել է աճող սերունդ ներկերպարով ընդհանրապես ներկա սերունդ, որոնք որ արդեն ծնվել մեծացել են Շուշիում, շատ գեղեցիկ, շատ սիրուն, շատ կազմակերպված սերունդ է մեծանում Շուշիում։ Շուշիի վարչակազմի ղեկավարը շտապում է նաև ավելացնել, որ հերոյ այն մտքից, որ Շուշին այլևս խնդիրներ չունի, անելիքները դեռ բազում են, ընդգծում է Վլադիկ Կասյանը։ Ես չեմ կարող ասել, որ ասենք Շուշիում այսօր 100%-ով բոլոր խնդիրները լուծված է, չկա, նման բան չկա եւ չի կարող լինել, որովհետեւ օրեցօր նոր խնդիրներ առաջ են կանգնում։ Բայց համեմատելով սրանից 10 տարի առաջ, ահռելի տարբերություն կա։ Եվ աշխատատեղերի եւ ընդհանրապես մարդկանց սոցիալական վիճակի տարբերությունը զգացվում է։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Ինֆեկցիոն հիվանդություններից զերծ մնալու համար հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում սանիտարահիգենիկ վիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Մոտոնում են ամառվա շոկ օրերը, այդի շարմով ինֆեկցիոն հիվանդություններից խուսափելու նպատակով կարևորում է շրջակա միջավայրի բնահողի ջրամատակարարման, աղբյուրների եւ օդի մշտադիտարկման անհրաժեշտությունը։ Բերային հարցին, թե ինչ աշխատանքներ է իրականացնում բաժնի կողմից շրջանում սանիտարահիգենիկ վիճակի բարելավման ուղղությամբ Հադրութի համաճարակաբանության Եվգենիայի բաժին պետական ոչռեվտարային կազմակերպության տնօրեն Արևիկ Բալայանը պատասխանեց. Սանիտարահամաճարակաբանական հսկողությունը Հադրութի շրջանում ապահովում է հակաճարակաբանության եւ հիգենիայի բաժին պետական ոչռեվտարային կազմակերպության կողմից։ Հսկողությունը իրականացնում է շրջակա միջավայրի, բնահողի ջրամատակարարման, աղբյուրի եւ օդի մշտադիտարկման։ Բնահողի հետազոտման աղբյուրներ են հանդիսանում մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, դպրոցների, մարզադաշտերի, զբոսայգիների, ինչպես նաև անասնագերեզմանոցների տարածքները։ Արևիկ Բալայանը միաժամանակ նշեց, որ հադրութի ներքին ջրատար ցանցի վերակառուցման արդյունքներով շրջենտրոնում ներկայումս ապահովված է մաքուր խմելու ջրով։ Ջրի որակով է պայմանավորված գրանցող արդյունքները ինֆեկցիոն հիվանդությունների նկատմամբ։ Ապրիլ ամսում հայտարարված միամսյակի ընթացքում շրջանի բոլոր գյուղերում, հիմնակ ձեռնարկություններում, դպրոցներում կազմակերպել են սանմակրման աշխատանքներ, այդ ընթացքում վերանորոգման եւ մակրման աշխատանքներ են իրականացվել փողոցների, հիմնակ ձեռնարկությունների, հուշարձանների, գերեզմանների տարածքներում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մոսկվային երկուշաբթի պատուհասած փոթորիկի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 16-ի, դուժել է մոտ 140 մարդ։ Մահացածների եւ դուժածների մեջ հայեր չկան։ Այս մասին ասել է 10 լրատվական գործակալության թղթակից Վահե Ավանեսյանը։ Դժվարների ցուցակը դեռ վերջնական չէ, նշել է Վահե Ավանեսյանը։ Տեղեկությունը հաստատել է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանինը հայտարարել է, որ վնասի ծավալով տարերքի հարվածը աննախադեպ է դարձել քաղաքի նորագույն պատմության մեջ։ Փոթորկի հետևանքները վերացնում են քաղաքային ծառայությունների ավելի քան 35000 աշխատակիցներ, գործի է դրված ավելի քան 4500 միավոր տեխնիկա։ Փոթորիկը տեղի ունեցել եւ Ղազախստանի հարավում։ Ժամբիլի շրջանի տարածքաղաքում 3 մարդ է զոհվել, եւս 3-ը հայտնվել են հիվանդանոցում օթերոթաբանները ուժեղ քամի են կանխատեսում նաև այսօր, քամու ուժգնությունը կհասնի 25 մետր վարկյանի։ Բնակիչներին կոչ է արվել հնարավորության դեպքում խուսափել փողոց դուրս գալուց եւ դուրս չթողնել երեխաներին։ Տարազում հայտնում է բնակիչները ուժեղ քամու ժամանակ հրդեհվել է յենթակայանը։ Մարզասերների համար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 Ողջունելով մարզիկներին Աշոտ Ղուլյանը հաջողություն է մաղթել հետագա պայքարում եւ նշել, որ այդպիսի մրցումներում շահած հաղթանակներով է ձևավորվում այն սերունդը, որը շարունակելու է 1988 թվականի Արցախի ինքնիշխանության նվիրալների ստեղծած ավանդույթները։ Մայիսի 26-ից 28-ը Երևանի Դինամո մարզական համալիրում տեղի է ունեցել ավանդական քիքբոքսինգի բաց առաջնություն, որին մասնակցել են նաև արցախցի 17 մարզիկ։ Արցախցի 6 մարզիկ զբաղեցրել է առաջին մրցանակային տեղ, 3-ը երկրորդ եւ 1-ը երրորդ։ Մրցանակային առաջին տեղեր գրավածները արժանացել են պատվոգրերի եւ ոսկե մեդալների։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 15, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։